Հերթական երակողմ հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը նշում է մի շարք չհասցեագրված խնդիրների Բաքուն պայմանագրի շուտափույց ստորագրման պատրաստակամության մասին։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով դեռևս հեռու է իրականությունից, քանի որ հակամարտության բաղադրիչներին ավելացել են աշխարհակաղաքական կամ միջնորդական հարթակների հակասությունները, որոնք անմիջականորեն ազդում են խնդրի կարգավորմանը, որոնք են պաշտոնական Երևանի նշած չհասցեագրված խնդիրները ելույթները։ Իմ ենթադրությամբ ադրբեջանական առաջարկում ըստ էության որևէ մեխանիզմ չկա Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության, նրա ժողովրդի իրավունքների մեխանիզմների մասին, որովհետև Բաքուն սկզբունքորեն համարում է, որ խնդիրը լուծվել է։ Ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի իշխանության առաջարկությունները վերաբերում են հենց այս խնդիրներին, որոնց շուրջ կոնսենսուս չի ձևակերպվել։ Սա իմ ենթադրությունն է, Վերլուծելով երկու կողմերի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունները քաղաքագետը նշում է, որ դրանք կարճ էին ու բանակցային գործընթացն ուղեկցող նրբությունները չբացահայտող։ Ադրբեջանը ստեղծում է տեղեկատվական ֆոն, իբրև Բաքուն պայմանագրի ստորագրման հարցում խնդիրներ չի տեսնում։ Փոխարենը Հայաստանն է ձգձգում գործընթացը։ Իսկ ինչպիսինն է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոնկրետ փաթեթ չունի կարգավորման, ինքը ստացել է Ադրբեջանի առաջարկները եւ ստացել է Հայաստանի առաջարկությունները։ Եվ սրա վրա փորձում է ինչ-որ պատկերացում կամ բանակցային հիմք ձևավորել, բայց կրկնում եմ, ես չեմ կարծում, որ այս պահին դա հեշտ է լինելու Եռակողմ հանդիպումից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը հայտարարել էր, որ չնայած Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 30 տարվա հակամարտության հետևանքներին, երկու երկրներն անցյալը յետևում թողնելով աշխատում են կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանն Ադրբեջանի անկեղծությանը չի հավատում։ Հակառակորդը փորձում է հասնել բանակցային ցանկալի փաստաթղթին ու միաժամանակ ուժեղացնելով ռազմական պոտենցիալը հարմար պահի գործի դնել ռազմական սցենարը։ Ադրբեջան Ադրբեջանի այսօրվա բանակցային տրամաբանությունը նման է նախորդ տասնամյակներին Արցախյան հարցի կարգավորման տրամաբանությանը։ Ադրբեջանի բռնապետական վարչակարգի հիմքը հայատյացությունն է եւ մշտական ագրեսիան, ուստի այդ պետությունը բնավ շահագրգռված չէ նորմալ խաղաղություն ունենալու հերանեկարով։ Ու եթե հետևեք վերջին շրջանի ադրբեջանական քարոշչությանը, պաշտոնյաների հայտարարություններին կտեսնենք, որ տեղեկատվական հենք առնվազն հնարավոր նոր սադրանքների համար նախապատրաստվում է, չգիտեմ իրավիճակը օպերատիվ ինչպիսին է, բայց տեղեկատվական առումով այդ միտումը հստակ նկատվում կառավարումը։ Արտգործնախարարները հանդիպմանը վերահաստատել են նաև Սոչիում ու Պրահայում իրենց երկրների ղեկավարների ստանձնած հանձնառությունները։ Նույն հարցի քննարկումը տարբեր հարթակներում օգնում թե խանգարում է գործընթացին։ Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով Բովանդակային առումով չեն կարող չփող լրացնել, որտեղ ի վերջո Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն կարող տարբերվող բաներ խոսել Սոչիում, հետո գնալ Վաշինգտոն, բայց հարթակները չեն փող լրացնում։ Եթե բովանդակությունը բանակցությունների փող լրացնող կարող է լինել, միջնորդական հարթակների հարաբերությունը ավելի շուտ կոնֆրոնտացիոն է, որովհետև միջնորդությունը ռուսական կամ արևմտյան չի վերաբերում միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման։ Դա շատ ավելի գլոբալ է համատեքստը։ Ով որ եղավ միջնորդը, դա էլ ըստեյության մեծացնում կամ թուլացնում է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում։ Սրանից բխում է երկրների ստրատեգիական կողնորոշման պահպանման կամ փոփոխության խնդիր։ Ադրբեջանը մի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության մասին է խոսում, մյուս կողմից տեղեկատվական ֆոն նախապատրաստում նոր հարձակման համար։ Ադրբեջանի վարքագիծը նորություն չէ, նշում է ադրբեջանագետը։ Նախորդ հանդիպումներից հետո էլ, երբ տարբեր մակարդակներով քննարկվում էին սահմանածատման ու սահմանագծման հարցերը, Ադրբեջանը հողի վրա ուժի եւ ուժի կիրառման սպառնալիքով էր լուծում խնդիրը։ Այս անգամ եւս հայկական կողմի առաջարկները բավարար ըմբռնումներ չեն գտել Բաքվի կողմից, ընդգծում է քաղաքագետը, իսկ իրական նկարտումները Ադրբեջանը շարունակում է փաթեթավորել բարիդրացիության քողի տակ։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։